دنیا مروفی اوی جا بادایه بس پیشکی هم دوی مقدمه خینین مقدمه المعتني اوه دنیا که اکی چگه خوبه به های دای مقدمه که باشه انشاءالله فایده دوی بری بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فقه من أراد به خيرا في الدين أولي هذه مقدمة مقدمة نبيسين يعني بيشيكي نبيسي حمد رب العالمين يا والحمد لله گره كتابانية تی في في به دست بکن برچه چون که كتاب أخويا في خویه به دست بکری اینه که قرآنه الحمدلله رب العالمین تید دست بکرن در هندش وش اه، کتاباش گلکا اف اه، دست بکن كتابك و مقدماتك و او اه، تأليفات تشيت كان في حمد رب العالمين يتكن والحمد لله يعني الكمال لله يعني بس رب العالمين كاملة مع المحبة والتعظيم وتقال هند داش تقال من تشوني رب العالمين كاملة ومرد بتر هما خوش ببيت ولاني مرد هما معصر بي هنجي هذا معنى الحمد لله وقت من بيجد الحمد لله هذا معنى معنوية يعني كمال ودرستي وبكماتي وبعيبي بس يلا رب العالمين غير رب العالمين هم نقصوا كيماتيات هذا هي و ما تبيا خدای پتر همه خوش ببید و من خدای پتر همه خوش ببید و من همه معاصره و انا من رفتیا بیجید و تبيا عملی یعنی شو بیده عملی یعنیش تبيا مروفه هو بیده که لالی مروفه رب العالمین همه معاصر بید آخنایی پیش همه دا بید او امر خدای بیش دمه پیش همه پیش همه اوامر دیده بید الذي فقه من أَرَادَ بِهِ خَيْرًا فِي الدِّينِ هرچندش هند جارا يعني یعنی ناف كلمة الحمد چی يتده هاي معنى سباسيش يتده هاي چون كلمة الحمد كلمة كون یعنی يحوي بجع الحمد لله نا نف تنشي اي كلمة معنى ببو بيجي خل لغه لغة عربيش دا اي كلمة تناشي معنى بيجي كلمة كون یعنی يحوي معنى جلش تيد خدا ودفت يتبع بودی يقول يا بس بو خدينا چونكي بو غير رب العالمين چه نبي حمد شيء نبي غير رب العالمين كامل نية غير رب العالمين نبي خوش بيا نبي بتر يا رب العالمين بي غير رب العالمين نبي مرف بتر رب العالمين نبي دل مروفي ده معظم إذا بجد حمد بس بو رب العالمين يا وبس بو الله يا الذي فقع من أراد به خيرا في الدين هكا رب العالمين خير وباشي بو ايكي فيها ده چه بشارة إشارة زكاة ديني ده دين أخوه تيجهيد وحاول كي بيعمل الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين این هر کسی که رب العالمین باشی و خیر بیا هفت شارزا که دینی ده برهنده مروفی چی گاوا دید مروفی شارزاد بی دین خدا و مروفانی دین خود و دین حق و راستی و حقی زانید اما مروفتی بی حمد خدا بکد و شکرینی خدا بکد که رب العالمین و نه چی بو مروفی بی بیای خیر یا بید وقتی مروفی دوانی ناوی عردی ده همه و سر اهل عردی همه رب العالمین مروفی لگرتی که مروفی کریا بسرمان و ناو بسرمان اجدا مروفی می و نیا مروی حقیق زانید مروی درستی زانید مروی وی رکی زانید او پیغمبر صلی الله علیه و سلم او صحابه پیغمبر صلی الله علیه و سلم او رب العالمین نف قرآن دبوتی و ان هذا صراط مستقیما فتبعوه مروی وی رکی ناسی تو مروی چو اثر هندی مروی پیچ دی مروی عمل کرد هندی مروی پیچ دی مروی خل خلاتیا و او رکی خلات دتا باش هنگی اول مروی یابزانید ونیا رب العالمین خیر باشی و مروی یابیه نب شیانت خواه نه اوکا مروف باشه نب قوت خواه هرچندش سببکه کیه؟ سببکه مروف تبیا بگه مروف تبیا بی سببی بگه حتی ربعانیش دتا مروفی إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم كان رب العالمين دمر في كان رب العالمين دي شارع زا ديني دا تمر في عليك حق دمر في رون كد واشكرا چي يوم يحق بتو بتو بتو ومروف دي في ركيب چيت إلا رب العالمين دي داتا مروف إلا رب العالمين دي داتا مروف ونيا باكي قلق لنقو قصة سلمان الفارسي ونيا ها قال بي كچن دينا چيت ونيا تجربات كاتو بيش ونيا كي حقيل كيرا وراسل كيرا أخيري چل هات أخيري هات سر حقية وحقية بو ديار بو أشكرا بو هات حقية ونيا وبصرمان بو موحد وسر حقية چل هات مر سر حقيش مر جهل كمروفي إنيا كمروفي درس بي مروی دی هوای نفس خو نچید دی مال دنیا نچید ونیا مروی بهنده نبید وقتی ونیا که مروی بهنده نبید از چما سر رکه و دی چم وی و رکه گرم دا یا خو فیر ببم بو هر شتاکی هبید و چوشت دنیا و چو مقصد دی مروی نبید بس راز بینا خود بید این لای رب العالمین دی دفع مروی اما مروی هکت گل به هنده دا گل هنده دا بجد از چم خو فیر دین کم اما گل هنده دا بید من کرسیش بید من مال دنیا جوید من پارش جوید من بین عالم قدر منیش بگیرید من عبیر عالم برمغاوی دوش نوه هنگی مروف چجورا حقیه ناکوید و راستیه ناکوید بید مروفی بو مروف بیتا دیار کنیش بس مروف دین آچی، و مروف عملی بینا کرد جا چی گاو رب العالمین مروف شارزا کرد دین حق و ریکا حق و مروفات سر ثبات دا مروفی هذا هنگی اراد الله بیک خيرا رب العالمين خير و وتبياي ومنفتي چه شبكت مروف برانبري بهنده من يشكرين يا رب العالمين رب العالمين اف نعمته يا مازن بمروفي يا بيال ورفع من منازل العلماء فوق العالمين ورب العالمين إيش جيت عالمه ودرجات عالمه سر في عالمه همه يتشلي كرين يتبلن كرين يعني همه قبع عالمه قد يخوي هاي جي أخوي هي يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجاتهم رب العالمين يقولي إيمان دار هما للي رب العالمين درجة وات بلنده أما خدان علم والذين أوتوا العلم درجات درجة وات بلندترن الكي ولو في إيمان دارك بيت ونيك أفندا علم للي نبي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مش الشهادية دم كتشو إله الحقين إلا الله نبيت وعبادتي وبزوي بيتكرن وحده يبتنيا لا شريك له طبعا هذا وحده هذا توكيد أبو إلا الله لا شريك لهش توكيد أبو شيء بلا إله لا إله بحجو إلهية حقنينا هذا وقت يقول لا شريك له هذاش توكيد أبو بيه شهد لنفسه بالوحدانية رب العالمين شاهد يدا يبتي أزبتنما شهد الله أنه لا إله إلا هو رب العالمين خو شاهد يدا يبتي شو إله حقنا إلا أسلم وهذا مواصلين شاهد يا رب العالمين يبتي و في شهادية بيمروف ونيا عندك ظاني شو إلهي تحقنين كاس مستحق عبادتين إلهي خدينا نبي ونبي العبادة بكسر وشهد بها ملائكته وكيه دي الشهدية بحقية داي وتوحيد داي ملائكته شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة ملائكته شهدتي هم همو شاهدين كتشو إلى حقنين وكس مستحق عبادتين إلا الله نبي والعلماء من المؤمنين وأولو العلم بشتين رب العالمين بجي شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم يعني خدان علميش بشاهدية دان يعني هر كسك شاهدية ندد كرب العالمين بس مستحق عبادتها وبيشت عالم ولا عبادة فلان كسيش بقى قال خده أفا تنزيك تنزيكي رب العالمين قال أفا مواصطع ما بين تو رب العالمين ونيا ونبت الشغل بيتو أفا آه الواج تبت أبي عن بريس على وسلم نهي ملكري أفا هنجي شنيا فعلمانية علمانية نيا أفا هر کسی که برای مردینه نه توحیده برای عالم توحیده بلا چند شهادت دنیای هبن چند علم خلاص کبید اوه چی اوه الوعلمانیه که مروف من که تقدو یقول وعلمانیه مروف بیشتی اوه عالمه الوعلمانیه که لالی رب العالمین درجه توی بلن بل بیش بلا هنده سالا بجد هنده سالا من خواندی من ازا کیره خواندی کیره خلاص کری هر جیه که خلاص کردید هر جیه که خواندی من یه جمعه مدینه جا مصره خان و جا هر جایی که خان بید اوی علموی لای ربعامینی چو ناخو نیا اونا بشنه علما اونا بشنه عالم چو نونه تحصیب کرن علما بو چونکی کنگی به تا مروف ده تا حساب کرن بجن فلان کس عالمه چی و ونیا شاهدی داب چه توحیده و بر عالم دا توحیده و مروفک بر عالم دا تشرکه مروفک بو عالم الشرکه بکده توحید همه چشک دنیا ولاية رب العالمين يعني شو قد الدنيا شو درجة شنا بالعكس درجة وانا بالعكس ونيا وانا درجة وانا ناف جهنم دا ده آه، هنا نخوش كرن الجد هما نخوش كرن ناف جهنم دا دنا فوكسانا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جيت ونيا مرفت بقى الشهادة يجدم كمحمد صلى الله عليه وسلم عبد خديه يعني شو صفات الألوهيات وربوبيات الناف دانينا ورسوله جهنم دا في عمدة خديه وقاصد خديه المبعوث هدى للعالمين او خدای هناتی او هدایت بو همو عالمه يعني في صلی الله عليه وسلم هدایت دل پیغمبر صلی الله عليه وسلم بو همو عالمه وحجة على العباد أجمعين ودليلة حجة يعني دليلة سر هم عبدا لو كاس نبجد والله من نظانية ابو من نهات يقوتن چی گوا دعوا پیغمبری گشت صلی الله علیه وسلم درستی و جوانی گشت مروفکی وهي إيمان نئنا أفا بو چه سروي بو حجة بو دليل يعني رجع قيامته وقت اشتغل لرب العالمين رب العالمين بيشت ایمان نه اینه، چو آخفتنينا چو جابنينا اگه او دف بیش بیشید ولی ما من نگانه نبیه ما من نگانیه دی دوی هی تدرتن ونیا او دست وی و پیت وی و جلد وی همو ده چه بیکن؟ همو ده گوچ گوش وی ده ونیا آفن همو جیه ده آفن ده بشه بره والا رب خود مزانی حقیقیه و ماها تا گوتن بس ما ام دینه چو اینجا کافر چی بیه منیه او چه دی چه هوای نفس خود چوه الله عليه و علی آله و اصحابه یعنی صلوات خدا سر پیغمبری بن صلى الله عليه و سلم من وقت بودی صلوات رب العالمینی سر پیغمبری بن صلى الله عليه یعنی یعنی رب العالمین مدحيت وید کرد و قدر وید بلند کرد لانی ملائکت و وید کرد و قدر وید قدر الله عليه و سلم بلند کرد وقت بجی اللهم صلی علی محمدین یعنی رب خودت تو مرحب پیامبری که صلی الله عليه وسلم سلم لالی که لالی ملائکته و قدری عثمان لالی خو اما ونيا او إيه، ونيا به تفسیر که بجن صلوات رب العالمین یعنی يعني رحمه علماء بتوع فرق هایی چون رب العالمين قرآن بيجت أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة رحمت صلوات ورحم رحم إيه بنا ونيا أبا اوه هنیک نتو تلیک جدا کرن نیا هیک هده بجد اولئک علیهم صلوات من ربهم أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة يعني صلوات اشتكت ورحمة اشتكت شو كنا في لغتي ده العطف يقتضي الشيء المغايرة هنا التغيير يعني ما دام دو اشتهارنا عطف كلام وكتبجي جاء محمد وخالد يعني تبزان أفهد كتشنينة إكنينة محمد وخالد إك مروفنية هر إيكي جدا محمد مروفك ونيا وخالد وخالدش إيكي ديه جابش أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة يعني صلوات معناك ورحمش معناك ودي بعند صلوات رب العالمين بسر بيغمبر صلى الله عليه وسلم يعني قدر قرنا ويا ومدحت ويد كبلالي اه، ملائكة العثمانة وقدر وي بلنك وعلى آله وأصحابه وصلوات خده سر آل النبي صلى الله عليه وسلم وقته هو نام جملة كده آل النبي وأصحابه يعني أبهنجي سر بنمالا پیغمبر صلی الله علیه وسلم خزمت پیغمبری بس اوید ایمان اینای ابو لهب بنا تبا ونیا ابو طالب بنا تبا هر صلوات بس بو نه بس بو ایمان دارد بنمالا پیغمبری صلی الله علیه وسلم و اصحابه و اه، صحابه پیغمبری صلی الله علیه وسلم یعنی رب العالمین مرحل و ماب کرد لانی ملوکتا و قدر و بلن کرد لانی تبیعهم بی ومن تبعهم بإحسان کسی که دیش بید صلوات رب العالمين سر هر که دیش بید كديفانا چبي دي صحابة پیغمبر چبي بإحسان يعني درستي دي چبي درستي دي رقا صحابة چبي چونك رب العالمين قرآن ده وقته قوتي أزرازمة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم يقولي الصحابة ومهاجر وأنصاري وأبدي وشين درستي أفنا رب العالمين ده شليك كات دلي رازي بي يعني هيك كابو مروفي هر آخفنا که بین داره هر قصه که بین داره و نیا هر حجت که باطل و شبه که باطل بمروی بیشی والا کروی وقتی هو بنا وی وقتی هو نه نزات چی هاتی و وسایل نی بینی داره نزات و که نی بینی داره چو جاور چه خونه داره کسی رب العالمین یگوتی تبعوهم اتبعوهم باحسان یعنی اف مروفه همو شیطان همو شیطان در کد جهنم مسینه و نیا بر مروفی دن عریکا که جهنمه برای دن عریکا شیطانی والذين تبعوه ومن تبعهم بإحسان أمن ويتبكي وآد ديوه چون ديوه ديني چون وي حقية چون أبد پیامبر صلى الله عليه وسلم سلم و صحابت هنكي مرودة هنگی مرد چه لهت هنگی مرد الواقع رب العالمین مرد راضی الى يوم الدين يعني ترجع قيامته وسلم تسليما يعني وسلامة خده سربانا همامه سر پیامبری صلى الله عليه وسلم سر بن مولا پیامبری سر صحابت پیامبری سر هر کس كديش كدي ركا صحابات شو بيت درستی اما بعدو فإن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه بجيت بشتي ما ونيا يعني حمد رب العالمين يقولي وصلوات النساء في عن صلى الله عليه وسلم بشتي إنجي فإن الله جل جلاله يعني رب العالمين جل جلاله جلال يعني شيء يعني معظمية عظمة الله يعني رب العالمين هما أسترى ونبكي هما باكشترنو يتكاملنو ويتبيع عيبا اختص من خلقه من أحبه رب العالمين الناف مخلوقاتنا ده هما هندك اللي قرتين كي خوش بياي فهداهم للإيمان وقت خوش بياي رب العالمين أفمروا فا هداية وادل بوچه بو إيمانه يعني بروادة إيمانه ولي كري كو إيمان بنا إيمان بردلية شرين كري أما ما قلت إيه بشتي سبب إيمان بقلية قرتين نحو حاشا رب العالمين وقته برئيكي دات إيمان بهدايته وان إيكي ضال كد رب العالمين اول چی نیه؟ اول وکیل آریمانی بود را بعد این دکاله بگیرید بیش اول ایمان اینه این دکاله بگیرید بیش اول چه هن اول بال کم نیه اول نیه رب العالمینی هموش یک سبب دنای و هدایت و برارتش چیه اب سببه اول ایمان اینه و عمل صالح کرد یهدیهم ربهم بی ایمانهم رب العالمین ده هدایت داده سبب و ایمانی اول و اینه برهندش بودی فهداهم ایمانی رب العالمين دي إيمان دته هداية واردت بو إيمان إيمان کنگی كد كنجي بشتواشي و سبب ایمان ایمان كائنة إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا یهدیهم الله هذا إيمان لا يطعم رامي هدايتنا و هر بجد وني خوزی من ایمانی أبو خوزی من هدايتها أبو خزي رب العالمين نويش اي نويش ناكت خزي رب العالمين نويش بدل مشين كل سائر تخدمهم دعاك حتى تبقونا ربي نويش بكي وبدلك صافي وإخلاص ناكي رب العالمين هدایت هداية دکو چند جا رب العالمين قرآن يقول این الله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الفاسقين هم قبل هدایت ناهد بفاسقة هدایت ناهد بظالمة هدایت ناهد بفاجرة كان جاء رب العالمين هدایت ذات مروبي چی و مروی دست بیتر خوچه کرد وإصلاح كل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم رب العالمين كاسي بدل ناكر حتى أبقو خوش شلل هو بدل كات إجا هر بدل كرنا كهبي چه في باش بيت خو خراب كات رب العالمين كاسي يوني خراب ناكر إلا تو خو خراب كي و چه مروه خرابش بيت كخو باش كي رب العالمين يك هل تشين ناكر تبواش ناكر إلا تو چل كي تو دست فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليسره یا او کسی دست به خب باشه کرد حق خدا داره، حق پیغمبری دای صلی الله علیه وسلم حق دین اسلام داره، حق همو کسی که دای مرو واش پشت اینگی که حق سر عبید فسنیسره للوسرا رب العالمین هنگی و صدق بالحسن و ایمان و باریب هموش دینه و خدای گوتی پیغمبری گوتی صلی الله علیه وسلم رب العالمین هنگی امش دی ایمان بورسانایی که این که حق دی بورسانایی که وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسن فسنيسره للعسرى اما مروفا عابد بخل حق خود ندته حبایتی بودتنه نکد و حق پیغمبری نیت صلی الله علیه وسلم دی سنت وی نچید حق دین اسلام نیت حق مروفاش نیت ابح حق سرعی و کذب بالحسن و اشت خدای گوتی و پیغمبری گوتی صلی الله علیه وسلم درو بین تدره و استهزای و ترانا پیب کرد فسنيسره للعسران عند چلی کن بی مروفی ریکا خلط و ریکا گناه حد بی چلی کن دی بو بدری شریکن بر هنده دی وني هذه بیشی بابا أفريقيا تا كل تو که كتبوا تركيا تو که کفرن شرکن هم چیش تاکی خرابه و دیبش تا مغرب تو ام عمود دعاب کن بودت کن از اون جمال دعاب کن که خودت تهی نه و یه چیه همیه ضاله بو فسنيسره طبعا من يقول بدري كان ما دام وي حقي بخو يتشو أسر باطلي وسر خو باطلي برن كريا أفا رب العالمين بيشت أم بفيرا كيف أدريش نيدن إلا يشبكت إلا يتوكل إلا يفجر يتبع إلا أن يتخوب رب العالمين تنه كاتبنيا هنجي رب العالمين إلا خوشك إلا جاء في وقت إيدا إنيا كس في وقت إيدا وكينوكا وقت ما ونیا چند وقت بی تخراب تر بید اما وقت ما ونیا گلک شت هاتی داره ونیا اخلکی چون که دینی شارزانی نه نظام ون یک دین معنا چیه نزان ایمان به خدا ایمان به غیبه معنا چیه نزان ایک الواج تل گلک گرنگ رب العالمین دا دانا ناف دینی دا که ایک رکن دین اسلامی ناف وارو کنانا دانی همه اغلب الوا اقجار نفر كانت ایمان اغلب اتیده هی که هند تشش رب العالمی نیشه، من داينات ما بشارتين حکمت وابو من قوتين اي قوتي ما تشلب كانش بس قوتي ما تبقى ایمان تبين بس هندك الوا بس بامتحاننا هندك الوا أوانا رب العالمين بس بو چه بس بو بامتحاننا كده ام ايمان فينين أنا اما نتا عالم جلك ما بصرمانا لا غير بصرمانا بصرمانا يتولي هاتين نهتاش تجيب شبه خونا بيننا والله شو نه نه بچه چی یه ولی آتی خلکی ایمان و غیبی ها آتی یا کیم بی کیم کسی اینو که ایمان کامل و درست بچه تینید نبا های بیتینید که این کسی که هی ایمان که کامل و درست هر شده که خدای بودی و پیغمبری بودی صلی الله علیه وسلم به هنده مناقشات ادا کرد این لای دبینی و یه های ایمان دارش نویجاش کرد و دبینی نیا وقتی بو مسئله غیبه بو مسئله واجده و رب العالمین ما وشارتی بسی بو مگوتی که صادق و یا راست و یا حق جو قرآن دادی چه که صحیح و پیغمبری هادی صلی الله علیه وسلم ایک هر دبینی چی هات ایک هر دبیش رب خدا نزعبی بچه که زحمت اوه نزعبی لمشکیات هن نکفتی عقل من دا و هر نکفتی مذاکره من دا یعنی اف مروی ببینی منیا به سر و شکه و سر و خرابیه چی دنیا و شکل ناف دینی دا و ناف ایمان دا شکل دنیا و نیا و چون در ناف دینی و کفره چونکی وقتی گوتی ایمان یعنی چیه؟ یعنی باوریه که به تو هموش تکی بینی و خوده گوتی پیغمبر بیدی صلی الله علیه و آله و سلم هنگی مروی دی بیت ایمان دار بر هندش وقت رب العالمین متحد ایمان دارد کرد بیش آخفنا ایمان دارد چیه؟ وقتی خودش چتکی بجید یا پیغمبر صلی الله علیه و سلم چتکی بجید ان یقولو سمعنا و اطعنا هيك احنا هيتني هبي ایمان دار بید بش منها غالبو و از درامون جیبه جیکه و چه شکتدنی اوه چه بمناته ده هی اوه خیریات ده هی حکمت ده هی بس اس نزانم و منها غالینیا من علم بینیه، رب العالمین چه تر مزانید الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هبي ام چه هل إشارزة المزانيد إشارزة المال مخلوق هما إشارزة ونيا الهمو مخلوقة كدي وهمو عرض عثمان همو اشتكي أبو عمين إشارزة أو وهب زانيدوني أو الشريعة الدانوي الهما درسترا الهما حقترا الهما رحمترا والهما عادلترا وراستراش جاوه إيمان دا بتوه إيمان الغيبه بینید بتوه إيمان باش تبين او خده قوتي هما حتى رب العالمين چه دا تمروي فهداهم للإيمان حتى رب العالمين هداية دا تمروي نحو هدايته وصارين هيك ثم اختص من سائر المؤمنين من أحبه مشتين بشتين رب العالمين ناف إيمان دارج دا عندك التايبات كريم كأبد خوج بياني رب العالمين يتخوج بياني التايبات كريم ناف دا فتفضل عليهم فضلوا باشيكا قلق الزود قل كريم فعلمهم الكتابة رب العالمين يتفير قرآن كريم والحكمة يتفير سنة كريم وفقههم في الدين رب العالمين يشارزا كرين دين خدا هر فاضل کادیه رب العالمین گل مروری کردی هک مروری دی مروری دی قرآن چی دی سنت چی دی خوفیر تفسیر قرآن کرد خوفیر حدیث که آن بلد کسال الله و علیه سلام خوفیر که شرازات کرد دین خدا هنگی تو تبزانی ونی فاضل فضل رب العالمین گل تکی گل همو خلق دین کردی و توی لیگرتی الناف همو ایمان دارد که آب باشیار گل تکی و وعلمهم التأويل رب العالمین اوید فیر چی کرین تفسیر و شرح وآيات القرآن وحديث البيعمبر عملك صلى الله عليه وسلم وفضلهم على سائر المؤمنين ورب العالمين أفانا أفيت قدر يخستين سهم إيمان داردي وذلك في كل زمان وأوان هم وقتك هم زمانك هم وقتك رب العالمين أفيت شو يكرين القدر يخستين وهم وقتك شيء هين حتى جي حتى رجع قيامت حتى نيا رجع قيامت رب العالمين هم وقتك كسائي الدانوين سرعدي بل چی داد گینوی بيت لبید؟ داد گینوی تبا دین حق و راست هشت پشتی پیغمبری الله عليه وسلم رب العالمين علماء دهيل تبا سر عربي هتا كنجي هتا رجع قیامت اینجا جا زور بن جا هیده چی لهن؟ جا هیده کم بن بيد جهکی ولاتكي دولتكي ونيا کم ببن يا اما کتب جهاد همه خالی ببید له نه اوه کنگی عاد خالی ببيت العلماء و دارا رجع قيامته بری نفخ صور بس انگیده خالی اما وکی دی عبارانی همه گاوه دانه او حجتا ونیا دا دین خود براوا بکن دا دینی گهی نخلکی دا کس نبیجد من نزانیه و بشت اینگی رب العالمینی او اوانش دمونیه دینیش هر دا بیت پاراستن بسبب وانه دا ببینید خلکی دا اما ايش مكونية ابن بيت ونيا ولا آیا قرآن ويا تتوية درستن بل حدیث تبي عمبای بيس صلى الله عليه وسلم وقته ولاكو ونصا وقته كي شو لما نرجع خلا خب هاي كي بيش تنجي معناه عندك كتش سر فكري ما وزري ما ونيا هاو فشاب شب حديث البيعمبر كان صلى الله عليه وسلم اما خفنا مروفه كملحد كافر شيوعي بينا مش بتقولش باری به آخنت کنه هلی بشه ده و ادوار بمات یا بعد دنگیوی سجله اول نزا چیه اول فلان کسی بنویسی یا مروفت کافر و شیوعی و ملحدا یا اثبات و وکی نصیه وکی آیت قرآن یا لالیوی اما حدیث پیانبر صلی اللہ علیه وسلم چیه نده هفت بشخور که حدیث پیامبری چه ابو عادی صلی الله علیه و هنوب ابواتی، ابو سند عن فلان عن فلان عن فلان حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم و همو او مروفت هاتی نبوده چه لهاتین؟ بدهاتی نبیجین کرن یعنی همو بوده همو اجتماعی هاتی این داره تو چی وقتی نی او کتاب بحثی علم الرجال کن به چی وقتی نی وام روان هما تو یک نقطه خلطی مخالفه سر نبینی کچی لبید كوبي این عند حديثة شبه بيت ضعيف ببيت يعني یعنی الحديثة همو هو هاتنا ديار كرن وهمو هو في ونيا إثباته وفي توثيقات هاتنا ديار كرن بارية بناء انتو صحبتها بيدا وقت وقت فلان كسي ونيا كي قلت يا وقت كتاب الحديثة همو هاتنا سورة وش خب هو كتاب الحديثة خربيرين أبنا وجه ونيا فلان كسي ونيا واعتماد مازن يا بيشي ما سر چه بود؟ سر برکرنه بود نویسی نبود برکرنش بود هفردو که هبون نی یعنی همو اوه همو گاوه دشمنت دجمنت اسلامه و همو گاوه دجمنت حدیثه نه بو چون که اگر بود خلکی طعن القرآن دا عالم لبوار ناکد بس طعن الحديث چیه افسانه الانی با و همو به حدیث چه کرد؟ حدیث قرآن بو ما چه لید کردی؟ ما اشکرا کردی و تفسیر کردی و او حسنا کنه حسنا قرآن و که خود تفسیر کرد نه یعنی تفسیر که الحادی تفسیر که یا بدینی تفسیر اگر کفری لیبدن و نیا و عالم تیشی چه کن؟ عالم تیشی کفر کن تیشی شوید خلط کن و نیا وکی که قشه یک بیجید قشه فلاق خو یک بیجید اوه عید میلاد و سرسانه چی بونیه؟ ناف دینی من و هی بسرمانه جاره هی و نیا ناف نزا چه دایرت و نیا علا دینی نه نزا چی نه؟ بشت عالم حلال بکن قشه و قشه و خوید بشت ده اوه مسئله يفي آخر ندوشت أما هاي بسلمانة چو جرى الناف بسلمانة كسي هر الناف علماء بسلمانة هو علماء عالم بسلمانة ندو كي افشتا درسته همه يقولي چیه؟ همه يقولي تشبه کافر و تشبه کافر حرامه هو یکی اف آخر اما كنگی اف آخر نداره كنگی اف فتوات نداره كنگی دنیا بشتی خلقی دینی خود دست خدا دنیا ده هر وقت صحابه کی افشته که بودی درسته هر وقت تابعیه هر وقت اتباع تابعیه که هر چهار مذهب اون یکی ایره اغلب جرامونیت بشه هم دی مذهب شافعی ده چند کسی دی ناشی کرم کرد مذهب شافعی همه بین نداره که این قول ناف مذهب امام شافعی در رحمت خدا لبی بین بی نداره که چی بود بید؟ بود بید درسته تو چه احتفال بونه که عید و پیروز که هم یه بودی چه نابید و حرامه چونکی او عیده که شرکیه و یا کفریه نابید مروب کرد و بشتین گهر بجوی ملای اوینو که بشتر درسته بجه کنو که یک عرق بخود ملو بکه عرق بخود از چو ملالی بشتی عرق بخوری از چو مدستیم پیروز بایی لکن بجمه پیروز و تعافیت بیتو دنیا بخو خوشی ببینی یا نه زینایت کرد یا نه قمارت کرد بشه حکم خب چی اسی داره درست است دستوش یا نه دزیت کرد هر وقت بخو صد خرابی پاره ببینی چی بجنه همو کس چی بجنه همو عالم هر ملائکه بیت هر یکی هبید گوشت حرام نا گوشت به پیروز باید گناهی که ای با پیروز با چیه؟ پیروز با شرکه و کفره هم یه بیشتر کار خدای پیدا بیا عیسی علیه علی و سلام لالی با چیه؟ آن خدای خویه بجن خدای چون ناف گیانوی ده هاشه یا بجن کار خودی. یا بجن تعریف فلاتتین هر یکی الوانه هبید ایک ایکی کن باخترن همو شرکه و کفره یه چی دسته ویوانیه پیروز با دایب بونه کار خدای تبهاشه برند ویوانیه اواج دانه ناف وقتی ما دایب چه لحاتیه؟ يزور بين هفشتن رحمت مدى يزور بين مروف تفيونيا فيو يحوشيار بي هر کسی که مروی آخف نکر هر کسی که مروی چتگوتی و نیم رفت شاگو چخونه داته اوه درستو و یه حق اوه اوه مملال خود هاتی لالی پیغمبری هاتی صلی اللہ وسلم لالی صحابه هاتی اوه یا حق و درست غیری و چیه فما ده بعد الحق الا ضلال یکی همو ضلالت و رفعهم بالعلمی رب العالمین اف علمانه چی لیکرین؟ یک قدر روای بلند کری افعلنی و زینهم بالحلمی زینهم یعنی جوان کرین حلمیش یعنی تیگاش نکن زورا دایه زی عصبی نابید و ناکت ونیا آخفنید کرید نابش نخلکی اوه حلمه تو یکی عقوبه نده وقتی خلط یکی برم بید تبکه تو عفو بکی اوه حلمه رب العالمین علماء اوه یک وهنده جوان کرین چی آقا مروفه که تدید ونیا خوتين تدري كاملا علم الله لهيو وعصبية وعالم همو قفا حكا خود فيتا وطولة خفت كذا من يغا صفات علمانية وزينهم بالحلم هر اول كيري هاتي هر پیغمبر صلى الله عليه وسلم هاتي كبيغمبر صلى الله عليه وسلم حتى مريش لم ينتقم لنفسه چجا طولة خوفا نكرينا كان جي پیغمبر صلى الله عليه وسلم طول ذات كرنا وهكا چه هات بو كرن هكا گناح هكا بو كرن هكا ايه كالحدود رب العالميني هاد بوش کندن گناه حکات بکردن هنگی پیغمبر صلی الله علیه و عصبی بود اما وای که دیوانیا چش که خراب در پیامبری هات کردن صلی الله علیه و آله پیامبری کل کل کسی بهم يعرف الحلال من الحرام یعنی یعنی بسبب علماء مروف تزانيد حلال وحرام تتناسين هذا بسبب وانا رب العالمين وما حلال وحرام ديار كريم والحق من الباطل وحقي باطل تتا أشكرا ولدزايك أفا حقيا وأفا باطلة بسبب علماء والضار من النافع أو شتي تزرار وخرابي بيت دابيت أو فايدة دابيت الكيل ممديار كان عالم ديار كان والحسن من القبيح وهو جوان قال يكريت ويبيس أفا عالم دي ممديار كان كي باشا ويجوانا وكيش يبيس ويخرابه فضلهم عظيم يعني قدر واقلك مازنا وخطرهم جزيل يعني شو خطرهم جزيل؟ ها ها يعني جالك قدر باشی باشي ونيا يسر كي هي سر عامته خلقي هي ورثة الأنبياء او وارثت پیغمبرانه چونکی پیغمبران علیه الصلاة والسلام پشتی خو مالوا چه دنوید؟ مالوا نایت علیه وکرن مالوا نایت علیه وکرن اما چه پشتی واد مین او علم او تهاتی کی چی وی علمی واد و بخو تینید علماء علماء چن علم پیغمبر چه کن تین و نشا خلقی دن به هنده او وارثت نه؟ وارثت پیغمبرانه او معنی وارثت الانبیاء یعنی لما داد بجن نه سعید تو وارث پیغمبر آید بجن ملائکی بجن عالمکی او که اما معنی به هنده یعنی او علم پیغمبر اینای اف ملائک چن بخو چه کن اف عالمه چن لیوال گرن اینجا طبعا هندی مروی پتر وی علمی وال گرید ورثك شيء تبتدى سخوينه وقرة عين الأولياء وقرة عين يعني شوفت وافيرون بن قرة العين يعني شوفت وافيرون بن الأولياء يعني ولية خدينا تبية رب العالمين الحيتان في البحر لهم تستغفروا يعني أو حيت ماسير ناف حيت معسي یعنی او ناف آویده همو چهت مازم چهت کش کبن همو دعا لخوشبین گناه حبو کهت کن با عالمی کن بوید کن اوه علمی و حقیم شخل بی والملائكة بأجنحتها لهم تخضع طبعا هذا معنى أول معنى چه هاتي ولقتن حديثة في عمبر صلى الله عليه وسلم وملائكة من يا وقت تينا مجلس علماء وتينا مجلس علمی چه كان قرد خود چه كان دان نوه تخضع يعني پلتخو دان بر قدره في عالمي بر في علمي اوه نشا خلقی والعلماء في القيامة بعد الأنبياء تشفعوا بشتي پیغمبر علماء رجاء قيامته بشفاعتك اختار رب العالمين اذنه مجالسهم تفيد الحكمة يعني او مجلس علماء رب المروف بچی تمین تخارج چه فایده مروفی ده هبید و مروفی ده چه لبرگه شارزا بالدين خدا وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة وأو شودت أوت كان هبت علماء كان ينزجر انزجار يعني باش باتشن أمر في غافل من يب آخفنت وعملت وادي چلهن لباش باتشن يعني وقته أو خطبة كتخيدانيان هر شتك كان ويكي نصيحات كان أم و مروف غافل و أبي دير كفتين ديني أب آخفنت و كار كريات و باش كفن هم أفضل من العبادي بيش علماء قدرترن لالي رب العالمين كيه الواكسة وعبادات خليت كان بعلم يعني كم علم لالي هبيت بس عبادتي كان وعلى درجة من الزهادي ودرجة واش بلنتنا الوامر فاوت زهدت كان زهد أول تدشت الدنيا يقلق دينا چي قلشت الدنيا يحبت يحلال جبيت بس تدنا كي بس ده كي ده عبادات خديك بيش تتاع علماء هشو درجة واش بلنتنا أبي هو يعني زاهدش درجة دوا شو كي علم مروفی نيزيكي كيت كات علم نيزيكي رب العالمين كات يعني علم بتر هما چه ریخت بلا مروفی دا تسا رب العالمين بهندش رب العالمين عبولش ما قوتي ونيا وآيات يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات هم قبل خدان علمي بس علمك حق ويراز ببيت درجة بيل الهما فتبن تو آياتك يبزاني و آیت که درجه تا گله گلک بتر بی کسی نه اوه تفسیر اوه آیت نزانی تو بنیا شبه همه را رابطه چه بکد ها شخ نوی جان کتا عبایت رب العالمین حیاتهم غنیمتون یعنی هندی عالم صابن جین و جین بو چی ابو خلکی؟ ها دست کفته غنیمه بو چینگه خلق بخود چی لبرد گری؟ فایده و علمی لبرد گری و موتهم مصیبتون او رجاد مرن مصیبته بو خلکی بو چونکی ده چه چی نیه ده علم چید وقت علم چوش ده چه مینته تاریاتی ده که علم رونه و ونیه یعنی چی گاوا چو ده تاریاتی تشینوه جهل تشینوه یذکرون الغافله یعنی همون گاوه که ایک غافل بید هاگار خونه ما بید هاگار دین خونه ما بید ده دهن چی کن؟ ده شیار کنه و یعلمون الجاهله او کسی جاهل بید ولما انتین چی لید کن؟ فید کن لا يتوقع لهم بائقة يعني شو جرى خلق توقعه توقعه كتو هزر لنا كي كتشب كان كو او فتوى بتدان او جتي نصيحة نصيحاتك كان شرط ذهبي بائقة يعني الشر ومصيبة ذهبي يعني نارا من فتوى كي بدان بجان راسة بدوش من المبوح تقوه ويوم كي يد راسة بس فتوى كي بدان من يك یا بالعکس بودم و خراب وی ونیا بتسبب هنده ونیا کو خرابیت جهنمی نه اوی عالم به چجا به هنده ناکد و نوفی هزر ناکد ولا يخاف منهم غائلة چجارا ونیا کس لینا ترسید که دل دا حق دو کرب هبید بو کسکی اما غائله کتا حقت تو پیلانه که بو یکی دانه دزیوه که خرابیه که بحسن تأدیبهم يتنازع المطیعونه بحسن تأديبهم يعني أو أدب أو أخلاق وروشت أو أو نيشا خلقي دنيا جوان يتنازع المطيعون عن يبقى بوچه خود دنه وني هر ايك درابت محاولة كر كي كيلب كر خواكي في عالمي لبكت كر جا تنازع ما تو كي بلقيت بلقى ببيش أزد أو كم يريش بيش أزد أو كم يعني همو أوي اه، عبادات رب العالمين كانوا وأوي خفير علم كان أو درابن ويا محاولة كان هر ايك كو وكي في عالمين بيتو وأخلاقي وروشتي وكي ويلي بيت وبجميل موعظاتهم يرجع المقصرون أمر المقصر بيت يعني هي خلتها بنو عبادته تويت كين بنو جناح تويت زور بنو ديتشنا فلالي كيف بجنا ما نصيحتك ديتشنا فلالي علماء جميل موعظاتهم يعني هم نصيحتك جوان جميع الخلق إلى علمهم محتاج يعني همو مخلوقات يتبيتبين أبو علمه وعلمانا والصحيح على من خالف بقولهم محاجج اما اصلا زانم اگه هم گوه ایکی رنگو زانی باشی برا بجید که چه معنا تیره بله، هنده الطاعة لهم من جميع الخلق واجبة بيز بچه خدان علماء الحمو كساكي چيا واجبة چونك رب العالمين چه بجد قرآن دا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أولي الأمر كينا دونوان العلماء والأمراء رب العالمين بيشتما تبقى وش حبدنا اطاعة خديد كان وبيغمبر كان صلى الله عليه وسلم و علماءكم مازنكم كان دي يقولي الطاعة لهم من جميع الخلق واجبة وش خدانا عالماء الهمو مخلوقات سر همو كساكي تيا واجبة سر همو كساكي واجبة اوه همو گوش انما طاعتو فی چه؟ فی المعروف حتی علمایش بن یعنی حکم دید عالمه که آخت که خلق گوتی فتوه که خلق گوتی ام واجب نیم گوچی خوب دینی حرام اگو چی خوب دینی حرام اگو چی خب دینی اما ونیا ام ایک بیت ونیا بچید بیش و لازم خوب بچه خودم اوی عالمه یا دی فتوه بید چم اتم خوز زانی ونیا وی عالمه خلقیه تاین نيا أبي عالمي تجي خلاتية الويري هينا أبي عالمي ونيا فتوى ده فتوى عدم يده والله ما الظاهر دو خوي باش ليه بلقم يا خراب ليه بلقم ونيا أبي شو منهج نيا قد أبي شو منهج نيا و وأبي مروف الدين خود تحت ناف خطر رحمة ما أصله ده دین كدين مروف عق عقيدة مروف دست مروف چی. همو و علم خود دين خود که والجريد که كتشوشك سرنا بنه نمید مرف بچید نیا بر هندش خدا نکتبه هیک هل هویه گویی اطاعت لهم واجب من الخلق واجبتون چونکه اصلا اینکه نبیش نبی کسی چه نبیش نه عالم خاصتا یا عمدن خود چه کردی چه لیکری عمدن خود حقیه لاده عمدا يقول حقيقة لا دد الخراسية لا دد دفي الخرازيكة دلوي خرازيكة دا نزا جيا الخرازيكة فلا خرازيكة نزا حزباكي خرازيكة جماعتاكي خرازيكة لشي فتوى خلدة دنيا أصلا أهل هند دنيا تبتشحوش به اهل این دنیا تو کتابه توش وخینی اهل این دنیا ونیا تو علمیش لیور گیری حس که بلا چند ونیا کتاب و چند علم و چند چلاری هبید اوه هند, هند افنا و سر نم و اکاتو چه دیر کهی کاتو بجیده کما قدوی خو پیش و خو علمی لیور والمعصية لهم محرمة یعنی و بتشخون دانا و حرامه. یعنی چی گفا عالمه کی فتواک بمروی دا و چتا گوت امروی وشتكي موافق حقيقي بو حراما نروف مخالفة أخفنا ويبكت چونك خده يقول يما أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وچه هنا دانا حراما ايك نوكا ونيا بجد ليك ما واقفنا عالمية چونيا هفت ديك چون هواي نفسي أما دمر بيو كلا والله واقفنا عالمية چونيا ونيا رب العالمين يقول يما تيقا قد تشبكن دي أخفنا عالم وابچن ونيا وجيبا جيبكن أو چتي أو بيجنا مروبي <coughs> من أطاعهم رشدا يعني هر كسكي وچه خدا عالم دين او اه، نصيحات عالم مروفيد كتو او فتوات عالم داتو او چتي عالم بجيت مروفي وچه خدا رشدا يعني ده تسرق حق ده تسرق راس ومن عصاهم هر كسكي بأمرية واشكر وچه خنا دوا عنده هيناد يعني ركبرية يعني وشونا درس الحقيقة يعني هنجا في ركبرية قال شد قال قال حقيقة قال قال وي أمريكا أمي رب العالمين القرآن ده ما كري بلا بس بجد يومين إن شاء الله وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين